birdoi en nia corto. Eh, estas la racconto e la eh, libro samtitola, quiu en havas tridec diversain racontoin, deg du e la mm, naturo kai dec hoc de la voyagioi. Do, jen la racconto Birdoi en nia corto. La tri infanoi de nia nevo, visitas nin en granbeo cae compreneble ili tui curas corten. Vidinte plurain bird manjuoin, eli sepiara knabo demandas min, Cial vi nutras birdoin? Nu, via onclo estas granda bird observanto. Li tre shatas ciam birdoi venas mangi en nian corton, char li povas rigardi ilin de tre proxime, kai tial ili li kai tial li instalis manjuoin kiuin li plenigas per diversa semoi kial nia onklo shata srigardi birdoin si volis didi quiniara frateto de eli o oh, tio estas longa racconto venu ni eniru la domon exterem malvarmas kai certe venos mangi iu birdo dume mi racontu al vi, ien si Tiu ciambro farita el vitrai muroi, ni nomas gin la sun ciambro, char dum belai tagoi la suno longe eniras cae varmigas gin. Gi esta sam tempe tre bona observeio. Ciam via onclo estis iuna ciel madi, cun sam agiai amicoi cae professorino, Sabate matene comencigis iliai excursoi al proximai arbaroi cae lago. Pro la studoi en alia urbo cae poste pro laboro, via onclo ne plus havis tempon por birdoi. Via onclo logias de nove en sia nascic urbo. Li estas emeritulo, cae nun li havas tempon por tiu antaua shatocupo. Observante birdoin, per binoclo au malgranda telescopo, li identigas ciun birdon helpe de libro pri birdoi. O, oh, kia estas libro pri birdoi? Mi volas vidi, petis Eli. Vidu gin. Jen la libro en havas designitain bildoin de birdoi, cae gi clarigas ciuin detaloin pri ciui specioi. Tiel pli facilas trovi bird nomon dum observado. Compreneble la onclo ciam scribas nomon cae nombron de ciu vidita libro cae reveninte heimen li notas informoin ce la reteio eBird. Se iu vidas raran birdon, tiu priscribas, se iu vidas raran birdon, tiu priscribas la locon, kai ciu shatanto de birdo volas cition kai eble iros viziti ti un loco ciu non ancau vi sbirdo birdo volis si madi dec unu jara nevino fratino de eli kai didi Birdoi estas parto de la naturo. Mi jes shatas naturon, arbaroin, lagoin. Tie trovigas birdoi, kai kelka foie mi com acompanas vian onklon por vidi birdoi, sed mi pli shatas birdoin kivi venas nian korton. Ili havas belaindom. Birdoi estas parto de la naturo. Mi jes shatas naturon, arbaroi, lagoi. Tie trovidjas birdoi, kai kelk foie mi acompanas vian onklon, sed mi pli shatas birdoin qui venas nian corton. Ili havas bela in coloroin, cantas bele, ia foie nestas en ni en iu dometo. Vidu, via onclo pendigas quin dometoin, ili povu logi. Foie iu pego faris truon en nia acero por nesti. Mi lernas pri ili, pri mult nombrai spezioi, kai tiel mi exercas tiam mi exercas mian memor povon miam vidis la blu garolon. cho anca u givenas demandis madi yes al flugas blu garolo kiam al flugas blu garolo gi laut voce salutas de apuda brancho quasi audirante al nike givenis kai nidonu al gi arachidon Mesure ni jetas quelcaen arachidoin antau la pordo por vidi gin ec de tre proxime. Blua garolo cutime proximigas de sur alta brancio al pli suba, ciam pli cae pli proximen ala nuxoi. Ciam garolo prenas arachidon, unue gi pesas, pesas gin, cae per sia beco, cae ciam preferas preni kiu pli pesas. Kiu en havas tri pezoin ene de la scelo, ol tiu cun du au nur unu pezzo. Fakte, la blua garolo revenados gis gi fin prenos ciuin metitain arachidoin. Mia bo patro, pleie shatas gin pro tiu intelligentezo, cae combreneble pro gia bela aspecto. Bluezai plumoi, perfecte harmonias cun blancai cae nigrai plumetoi. Ciui aliai birdoi venas corten? demandis Eli. Multai venas, la dom fringoi venas ciam gruppe, sam coloron havas nur la vir birdo. La ino havas la saman formon cae brunet blancain strioin. Venas ancau rugia cardinalo, Gia vera nomo estas Norda Cardinalo. Por mi, gi estas la plei bela birdo. Mi vere lernis gia nomon. Ciu vi che virina cardinalo estas verd bruneta, same granda, cun same orangia beco? Ciam alvenas tiu timema birdo, jus antau la sun levigio, au sun subiro, mi havas plezuron, gibeligas mian tagon. Ciam malvarmas, foi foie ili ec aperas, ciel paro ancau tagmese por mangi. Tiam mia tre felicias. Dum printempai tagoi comencigias parigiado, quancam la norda cardinalo vivas en paro dum la tuta iaro. Tiam la vira cardinalo vivas prenas sun floran semon, sen se ligas gin, cae donas alla beco de ina cardinalo. Celc foie, la cardinalino staras sur apuda arbo attendante che la rugiulo, tiel mi nomas la viran cardinalon, portu la semon. Foi foie la ino staras ce la mangiuio cae attendas tiun el sceligitan semon. Lastan autunon mi vidis iliain du cardinalidoin. Kiel vis cias che ili estas idoi? Ciam iunai, ili similas al patrino, sed ilia beco estas nigra. Ili ec estante prescao sam grandai ploras porque la gepatroi donu elšeligitan semon. Mi estis tre surprizita che foi foie venas nur vir cardinalo – cae gi el sceligas semoin por la birdidoi, cae alifoie estas la patrino. Cun amico mi ridis dirante che ili dividas la vartadon de la beboi. Monaton poste venadis mangi ciui quar, cae mi capablis bone reconi la idoin certe lau ilia nigra beco.